կրող հրապարակում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մայիսի 18-ին եւ լույս 19-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է մոտ 90 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 1300 գրակոց։ Բացի երազական զինատեսակներից, ադրբեջանական զինուժը շփման գծի արևելյան ուղությամբ կիրառել է 60 մմ-անոց mm ականանետ, իսկ հյուսիսարևելյան հատվածում 60 մմ-անոց mm ականանետ եւ ձեռքի հակատանկային նռնականետ։ Պաշտպանության բանակի առաջապա ուժերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է Պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ այցելել է Շուշի։ Երկրի ղեկավարը մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունում անցկացրել է աշխատանքային խորհրդակցություն՝ նվիրված ոլորտում մի շարք ծրագրերի իրականացման հետ կապված հարցերին։ Այնուհետև նախագահը ցանոթացել է Շուշիի մշակույթի կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքին եւ նախկին Մեղրեցոց վանքի տարածքում իրականացվող պեղումներին։ Բակո Սահակյանը նաեւ ներկայ է գտնվել պատանի բնախույզների հավաքին, որի ընթացքում կազմակերպվել է Brain Ring ինտելեկտուալ խաղը։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է նման միջոցառումների նշանակությունը հայրենի երկրի ճանաչման, գիտելիքների խորացման տեսանկյուններից, հայտնում է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովի նորընտիր նախագահ Արաբ Աբլոյանին։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Արցախի հանրապետության խորհրդարանում մշտապես զգացել են հայաստանյան գործընկերների ուշադրությունն ու աջակցությունը, որից հայտուն վկայությունն է երկու հայկական հանրապետությունների միջև խորհրդարանական արդյունավետ եւ փոխշահավետ համագործակցությունը։ Համոզված ենք, որ հարաբերությունների արկա մակարդակը հիմք կհանդիսանա նոր որակի փոխգործակցության համար։ Արաբ Աբլոյանին շնորհավորելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի բարձր ու պատասխանատու պաշտոնում ընտրվելու արդիվ Աշոտ Ղուլյանը մաղթել է նրան առողջություն, անսպառ երրանդ ու նորանոր հաջողություններ՝ իշահ մայր հայրենիքի եւ համայն հայության, հայտնում է ազգային ժողովի մամլո ծառայությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն այսօր տեղի է ունեցել Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության, անվտանգության եւ օրինապահպանության հարցերի ու ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ դռնփակ նիստը։ 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունները ներկայացրել Պաշտպանության նախարարության եւ Կառավարությանն առընթեր ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության ու արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության պատասխանատուները։ Արցախում գլխավոր ու ամենամեծ Սարսանք հիդրոէլեկտրակայանից բացի հանրապետությունում արդեն գործում են մի շարք փոքր հեկեր, որոնց շնորհիվ էականորեն աճել է էլեկտրակայանի արտադրությունը, նպաստելով երկրի էներգետիկ անկախության ծրագրի իրականացմանը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Փոքր հեկերի կառուցման ծրագրով, որ մեկնարկել է 2008 թվականին, կառավարությունն ի սկզբանե նպատակ ուներ Արցախը դարձնել էներգետիկ անկախ երկիր։ Ծրագրի մասին բազմից է խոսվել, որ կապիտալ վերանորոգվել է միակ խոշոր Սարսանգի հեկը, որpիսով եւ բարձրացվել է նրա արտադրողականությունը, որ կառավարության որոշման համաձայն 2008-ից Արցախ հեքփակ բաժնետիրական ընկերությունը վերակազմավորվել է բաց բաժնետիրականի, որտեղ ակտիվների մոտ կեսը կառավարությանն է 35%-ը 4 խոշոր, իսկ 17%-ը 1261 փոքր բաժնետերերի։ Անցած 8 տարում Արցախ հեքը կատարած ներդրումների շնորհիվ կառուցել է 5 փոքր հեկ։ Ընթացքի մեջ է 6-րդ հեկի կառուցման աշխատանքը։ Այսպիսով 71 մեգավատ դրվածքային հզորությամբ Արցախ ՀԵԿ ընկերությունն ունի 7 ՀԵԿ ներառյալ Սարսանգի ՀԵԿը։ Իդեպ, նախքան ծրագրի մեկնարկը Արցախ ՀԵԿ-ի դրվածքային հզորությունը 50 մեգավատ էր։ Բացի նշվածից, Արցախի էներգետիկ անվտանգության ծրագրին մասնակցություն ունեն նաև ընկերություններ, որոնց միջոցով եւս կառուցվել են փոքր ՀԵԿ-եր։ 2016 թվականի դրությամբ Արցախում գործող ՀԵԿ-երի քանակը 14 էր, Արտադրված էլեկտրային 99 միլիոն կիլովատ ժամ, այսինքն Արցախը գրեթե լրիվությամբ ապահովել է սեփական սպառման ծավալը։ Սակայն դա չի նշանակում, որ հեկերի կառուցման ծրագիրը ամփոփվել է։ Տնտեսության զարգացման հետ մեկտեղ մեծանում են սպառման ծավալները։ Սա նոր հեկեր ունենալու առաջին պատճառն է։ Երկրորդը, որ Արցախը պատրաստվում է դառնալ էլեկտրաէներգիա արտահանող երկիր։ Այս պայդրությամբ ընթացքի մեջ են եւս 10 հեկերի կառուցման աշխատանքները։ Դրանցից մեկը Շահումյանի շրջանի Եղեգնուտ համայնքում 13 մեգավատ հզորությամբ Ջերմաջուր փոքր հեկն է։ Շինգազմագերպության աշխեքը ընդգծում է, որ այն լինելու է շրջանի ամենախոշոր հեկը։ 13 մեգավատանոց հեկ, Երևի շրջանի ամենահզոր հեկը, կոչվում է Ջերմաջուր հեկ, տակ ջրերի անունով, տակ ջրերին մոտիկա դրա համար էր անուն դրել են Ջերմաջուր։ Շատ սիրուն տեղ է իր տրվածքը, շատ սարերի արանքում, կիրճերի արանքում, Արսեն Մկրչյանը շտապում է հավելել, որ կառուցվող հեկը ոչ մի վնաս չի բերելու շրջակա փարթամ ու անկրկնելի գեղեցկությամբ բնության։ Ինքը որպես հեկ բնությանը ոչ մի վնաս չի տալիս, դակարակը հəl մենք ավելացնել ենք ծառերը։ Գետի ջուրը մենք կտրում ենք 50%-ը մնում է գետի ջրի մեջ։ Իդեպ փոքր հեկերի կառուցման ծրագրով կապիտալ ներդրումների ծավալը պլանավորվում է մոտ 25 միլիարդ դրամի սահմաններով։ Նախագծերի իրագործմամբ նախատեսվում է ընդհանուր առմամբ ավելի քան 120 նոր աշխատատեղեր։ Բելլալալայան այսօր Այսօր Արցախի Պետական Համասարանում տեղի է ունեցել հերոստալրագրող Հայաստանի անկախ լրագրողների ասոցիացիայի նախագահ Նելի Ալելովայի հանդիպումը բուհի ուսանողության հետ։ Պատմում է Անահիտ Միրզոյանը։ Ոչ ֆորմալ կրթության շրջանակներում հանդես գալով բարոյականությունը եւ լրագրությունը թեմայով բանախոսությամբ փորձառու լրագրողը իմաստնավորի նշել է, որ բարոյականությունն առհասարակ եւ հատկապես լրագրության մեջ շատ լայն ու բազմաշերտ հասկացություն է եւ շատ երկար ժամանակ կպահանջվի այդ բոլոր շերտերը վերհանելու համար։ Նախընտրեց սեփական փորձով կիսվել։ Այդ համատեքստում նա պատմեց իրենց կազմակերպած Հայաստան-Վրաստան հերոստակամուրջի մասին, որը նվիրված էր մեծ հայրենականի վետերաններին։ Когда-то давно, где-то в 87 году, я делала первый телемост между Арменией и Грузией в преддверии 9 мая, посвященный ветеранам. Мы заразились идеей находить какие-то истории, которые показывают честность, порядочность, героизм, взаимовыручку, независимо от того, какой национальности человек. Մեծ հայրենականի տարիներին Շահումյանի շրջանում ապրող 12 երիտասարդ կանանց ամուսինները մարտի դաշտում էին։ Այդ կանայք բազում դժվարություններ հաղթահարելով հասել էին ռազմաճակատ իրենց ամուսինների մոտ, իսկ վերադարձից անմիջապես հետո իմացան, որ թեժ մարտերում նրանք զոհվել են։ Վիշտն ինչքան էլ մեծ չի ընկճել նրանց եւ հայրենասեր ու ազնիվ սերունդ են դաստիարակել։ Իսկ հետագայում ամբողջ գյուղով հավաքելով սնունդ եւ անհրաժեշտ պարագաներ գնում էին որևէ զորամաս եւ բաժանում զինվորներին։ Այս պարզ բարոյական արարքը խոսում է մարդկային բարձր հատկանիշների մասին եւ կարեւոր չէ, որ նրանցից շատերը գուցե 8-ամյա կրթություն ունեին ընդամենը։ обыкновенные, простые женщины, которые, может быть, даже и 8 классов не закончили. Но в них было столько гордости, столько патриотизма, столько стойкости, что это волей-неволей передавалось тем ребятам, с которыми они встречались. Это распространялось и на окружающих тоже. Мне казалось, что вот, скажем, такую историю рассказать, она такая какая-то грустно-романтическая в каком-то смысле, это будет правильно. Նելի Ալելովայի բանախոսությունից կարելի է հանգել այն եզրակացության, որ անկախ ժամանակներից, տիրող կարգերից ու մասնագիտությունից բարոյականությունը եղել եւ պետք է մնա բոլոր նախաձեռնությունների հիմքը։ Անահիտ Միրզոյան այսօր Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 4-րդ կետով, նախագահ Սերժ Սարգսյանը Կարեն Վիլհելմի Կարապետյանին երեք նշանակել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Նշենք, որ նույն օրը մայիսի 18-ին Հայաստանի կառավարությունը հրաժարական է տվել ազգային ժողովի 6-րդ գումարման առաջին նիստում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը հակամարտության միջնորդական պատմության ընթացքում առաջին անգամ ստիպված մատնանշում է, որ իրավիճակի սրման եւ հրադադարի ռեժիմի խախտման նախաձեռնողը Ադրբեջանն է։ Այս մասին այսօր Հայաստանի ազգային ժողովում հայտարարել է падգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը, անդրադառնալով Մինսկի խմբի համանախագահների տարածած հայտարարությանը։ Սա ստիպված քայլ է, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը շարունակում է հրաժարվել Վիեննայում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 միավորումների ինքնակազմակերպման ու լիարժեք գործունեության համար, շեշտել է Զախարովան։ Իրանում այսօր նախագահական ընտրություններ են։ Համաձայն երկրի ներքին գործերի նախարարության մամլո հաղորդագրության Մուստաֆա Աղա Միրսալիմը Իսխաղ Ջանգիրլին, Հասան Ռոհանին, Իբրահիմ Ռայիսին, Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբավն ու Մուստաֆա Հաշեմի Տաբան հանդիսանում են այն վեստեգնացումները, ովքեր հաստատվել են ընտրություններին մասնակցելու համար։ Սակայն Ղալիբավը պաշտոնապես աջակցել է Ռայիսիին եւ դուրս եկել նախագահական մրցապայքարից մայիսի 15-ին։ Ջահանգիրին նույնպես հայտարարել է պայքարը լքելու մասին եւ աջակցել նախագահ Հասան Ռոհանիի տեխնացությանը։ Հաղթանակի համար տեխնացուն պետք է հավաքի ավելի քան 50% ձայն։ Եթե ոչ մի տեխնացու համապատասխան թվով ձայներ չհավաքի, կանցկացվի երկրորդ փուլ։ Իրանի 12-րդ նախագահական ընտրություններն արտերկրում բնակվող Իրանի քաղաքացիների համար ծրագրվում է անցկացնել 103 երկրներում եւ 132 դեսպանություններում կամ հյուպատոսություններում։ Միացյալ Նահանգների սենատորներ Ջոն Մաքեյն ու Դիանա Ֆեյնշտեյնը նամակ են գրել Էրդողանին, կոչանելով պատժել թիկնապահներին Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան արշև ցուցարարների վրա հարձակվելու համար։ Էրդողանին ուղված նամակում սենատորները հայտնել են, որ նրա թիկնապահների վարկագիծն անընդունելի է եւ արտահայտում է Թուրքիայի կառավարության վերաբերմունքը մամուլի ազգային փոքրամասնությունների ու քաղաքական ընդդիմախոսների նկատմամբ։ Ձեր աշխատակիցների գործողությունները խախտում են սահմանադրությամբ երաշխավորված մամուլի ազատությունն ու հանրահավաքների ազատությունը, որոնցից օգտվում են բոլոր ամերիկացիները։ Ձեր աշխատակիցների կողմից այդ իրավունքների ակնհայտ խախտումը ամերիկյան հողի վրա վիրավորանք է այդ ազատությունների հանդեպ ու վատ է խոսում ձեր կառավարության մասին, ասվում է նամակում։ Իսկ հա ԱՄՆ սենատոր Ջոն Մաքքեյնը, ով կոնգրեսում արտաքին քաղաքականության կարևոր ձայներից է, կոչ է արել երկրից վտարել Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանին։ Նա իր կոչը հիմնավորել է ԱՄՆ-ում Թուրքիայի դեսպանի նստավայրի դիմաց խաղաղ ցուցարարների վրա տեղի ունեցած հարձակմամբ, որ տեղի ունեցել այդ երկիր Էրդողանի կատարած այցի ընթացքում։ Մենք պետք է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից գրողիցոցն ուղարկենք նրանց դեսպանին։ Նման արարքը չի կարող անպատասխան մնալ դիվանագիտության մեջ, ասել է նա ավելացնելով, որ տեղի ունեցածին պետք է հետևեն իրավական գործընթացներ։ Մշակութային կյանք Դարի լեգենդար շանսոնյե Շարլ Ասնավուրի ծննդյան տարեդարձն իր անվան հրապարակում նշելը արդեն գեղեցիկ ավանդույթ է դարձել։ Այս տարի եւս Երևանի Շարլ Ասնավուրի անվան հրապարակում կանցկացվի բացօթյա համերգ, որը յուրօրինակ հարգանքի Թուրքիա մեծ երկչի արվեստին, կյանքին ու գործնեությանը։ Շանսոնյեն դառնում է 93 տարեկան։ Ասնավուրը ֆանտաստիկ երևույթ է։ Նրա նման մարդիկ 200 տարին մեկ են ծնվում։ Նա մեծագույն արտիստ է, որի առաջ պետք է խոնարհվել։ Այս համերգին մենք մեր հարգանքն ենք արտահայտելու նրա հանդեպ։ Armen Press-ի հետ զրույցում նշել է համերգի մասնակից Երկիչ Արամոն։ Շարլ Ազնավուրը 2009 թվականի մայիսից Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպանն է։ Ժնևի ՄԱԿ-ի գրասենյակում եւ այլ միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը։ Մարզասերների համար Ռուսաստանի Կիրիշի քաղաքում տեղի ունեցան աշխարհի պատանի աստղեր միջազգային մրցաշարի երկրորդ տուրի պարտիաները։ Հայաստանի թիմի անդամներ Արամ Հակոբյանը եւ Շանտ Սարգսյանը ոչ ոքի արդյունքով ավարտեցին իրենց պարտիաները։ Համապատասխանաբար մրցաշարում ամենաբարձր գործակից ունեցող Կիրիլ Շևչենկոյի եւ Նիկոլոզի Կաչարավայի հետ։ Կայանալիք երրորդ տուրում Արամ Հակոբյանի մրցակիցն է լինելու մրցաշարի առաջատար Կիրիլ Շուբինը, իսկ Շան Սարգսյանը ուժերը կչափի Միխայիլ Նիկիտեի հետ։ Հայաստանի ազգային հավաքականի եւ անգլիական Մանչեսթեր Յունայթեդի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը ճանաչվել է Կարմիր սատանաների 2016-17 թվականների մրցաշրջանի լավագույն գոլի հեղինակ։ Հիշեցնենք, որ հայ ֆուտբոլիստը Կարիչ հարվածով գոլ էր հեղինակել նախորդ տարվա դեկտեմբերին Սանդերլենդի հետ կայացած խաղում։ Մրցանակաբաշխության ժամանակ Մխիթարյանը նշել էր, որ ինքը չէր կարող պատկերացնել, որ այդպիսի գոլի հեղինակ կդառնա։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, ժամանակ առ ժամանակ անձրևի վամպրոպ առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարաբարեմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15 ցելսիուսը 20-ից 25 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց